a počesto su uzročnici tih bolesti ljudi. I, nažalost, najčešće oni koji nas obkružuju, a mogu često biti i naša bližnja rodbina. Od tih uveliko rasprostranjenih bolesti, mnogi ljudi ne vjeruju u to, ali ta bolest je i kako prisutna ona postoji i njeno djelovanje je prisutno i istinito. Ta bolest jeste urok. Ta bolest jeste urok. Mnogobrojni šerijatski tekstovi govore o ovoj bolesti i njenoj istinitosti. I naši stari znaju dobro za tu bolest. Naši stari pričali su nam, prenosili prepričavali da je i u njihovo vrijeme bilo osoba koje ukoliko bi nekoda, nekoga pogledale ili o nečemu govorile, da bi taj bio urečen on ili njegov imetak taj o čemu se pričalo. Brojni šerijetski tekstovi, kako rekao, govore o uroku. Naprotiv, u hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam stoji da nakon Allahove odredbe, nakon Allahovog kadera, najviše ljudi umire od uroka. Da urok uvodi čovjeka u kabur, a devu pred kazan. Da urok može čovjeka usmrtiti, a devi biti razlog njenog klanja. Kaže Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam da se urok može vezati za razumnu osobu toliko da urok može pogoditi razumnu osobu toliko da ta razumna osoba pod uticajem, pod dejstvom uroka ode na brdo i baci se s njega. I brojni drugi hadisi Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallame koji govore o istinitosti uroka i njenom, njegovom istim tom dejstvu. Također i kuranski ajeti prije svega i oni govore kao što stoji u predzadnjem ajetu sure al Qalam kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže wa yuzliqunaka li absarihim lamma sami'u dhikr skoro da te oni svojim pogledima obore o Muhammede nevjernici kada te slušaju kada slušaju tvoje učenje Kur'ana skoro da te ureknu da nije Allahove subhanahu wa ta'ala zaštite. Također u suri Jusuf spominje se da je, Ibrahim, da je Jakub, sin Ibrahima, svoje sinove, svojih desetak, jedanaest sinova kada je poslao u potragu za Jusufom i njegovim sinom također Benjaminom, kada ih je poslao da traže, dakle braću, da traže svoju dvojicu braće, deset braće, da traži dvojicu braće, rekao im je da ne ulaze svi u grad, tada u Misru, u Egipat, ulazilo se na četvera vrata. Sa četiri strane postojalo su četvera ulazna vrata, rekao je da ne ulaze svi na jedna vrata, jer su bili lijepi, lijepe građe, otmjeni mladići i slično, kako ih ne bi neko urekao. Dakle, urok postoji i njegovo dejstvo je i kako opasno. U našoj prošloj emisiji govorili smo nešto o simptomima uroka i počeli govoriti kako se zaštititi od uroka. Spomenuli smo brojne simptome i svaki onaj koji je bio prisutan i koji je slušao mogao je da vidi da ti simptomi postoje maltene kod svih nas. Pa je zgodno da čovjek nauči kako se zaštititi od uroka ili ako već ustanovi da je tih simptoma mnogo pri njemu, da je urečen kako da se liječi od svega toga. Svakako da je zaštita bolja od liječenja, zato bi svaki vjernik i vjernica trebali ustrajavati u svojoj zaštiti, da posegnu za onim čime se štite od uroka. Pa smo rekli prošli puta da najbolja zaštita od uroka i drugih sličnih bolesti jeste učenje Kur'ana. Učenje Kur'ana, Allahovog subhanahu wa ta'ala govora s razumijevanjem, sa ubjeđenjem, naročito ajeta i sura koje Allah subhanahu wa ta'ala upravo objavio kao zaštitne ajete, kao zaštitne sure ajeti koji u sebi sadrže spomen traženja zaštite kod Allaha subhanahu wa ta'ala od svakog zla, pa između ostalog i od zla uroka, urokljivca kada uriče. Ti ajeti svakako i te sure su na prvom mjestu sura El Fatiha. Zatim prvih pet ajeta sure El Bekare, nama poznati kao Elif Lamim. Zatim neizostavno sura odnosno ajetul kursi, 255. ajeti sure El Bekare. 255. ajeti sure El Bekare, ajetul kursi. Zatim zadnja dva ajeta sure El Bekare, nama poznati kao Amen rasul ila yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. I svakako dakle zadnje tri sure Kul huwallahu ahad, Kul a'udhu bi rabbil falaq i Kul a'udhu bi rabbin nas. Pogotovo قل أعوذ برب الفلق i قل أعوذ برب الناس su najbolje sure kojima se čovjek ikada štitio. To su sure koje su upravo objavljene za traženje zaštite kod Allaha subhanahu wa ta'ala od svakog zla, a ponajprije od uroka, od zavisti, od sihra, od džinskog djelovanja, džinskog napada. Dakle, učenje Kur'ana. Međutim, opet kažem, napominjem, trebamo znati šta učimo. Evo, od nas se ne traži mnogo. I ove sure također i ovi ajti su dovoljni da ih učimo i u našim namazima. Bolje je naučiti ovih tri, četiri sure. Pored Fatihe, znati njeno značenje Fatihe i ostalih spomenutih sura, biti ubijeđen u to ako se može pročitati ili poslušati komentar tih sura, alhamdulillah, u našem terminu, ponedjeljkom imamo komentar tih kraćih sura da znamo značenje i onda te sure učiti sa objeđenjem. Dok učimo da u sebi pratimo značenje tih sura i da smo ubijeđeni u to značenje. Kada kažemo Kul a'udhu bi rabbi nas, reci, tražim zaštitu od gospodara ljudi, Kada učimo ovu suru da znamo šta tražimo od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala, samo takvo učenje Kur'ana će biti zaštita. Takvo učenje Kur'ana će biti zaštita. Zatim, ustrajavanje u učenju jutarnjeg i večernjeg zikra. Da ujutro, nakon sabah namaza, do izlaska sunca i predvečer nakon ikindije do zalaska sunca da proučimo određene zikrove. Spomenute također sure iz Kur'ana i još određene zikrove, dove koji se prenose od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Upravo ta jutarnji i večernji zikr je propisan u cilju zaštite. Jutarnji koga prouči, Allahom dozvolom taj zikr, te dove bivaju razlog način spasa, zaštite do pred akšam. A zatim ko prouči pred akšam, opet zikr, to mu biva Allahom dozvolom zaštita sve dok ne, sve dok ne osvane. Upoznajmo se, potražimo, postoje brošure, postoje knjižice, postoje također hadijska dijela u kojima spominju se ti jutarnji večernji zikrovi, odnosno zikrovi dove hadisi Allahovog poslanika, alihi salatu koji govore o svemu tome, to nam je dakle nešto prijeko potrebno svaki dan, ujutro, nakon sabaha do izlaska sunca, da se prouči jutarnji zikr i predveče, odnosno nakon ikindije do akšama da se prouči taj jutarnji, jutarnji zikr. Zatim večernji zikr. Isto tako, kada se ide pred spavanje, da se obavezno prouči. Kada se ide na spavanje, da se prouči ajetul kursija – da se prouči ajetul kursija. Poznat nam je dobro hadis, spominje se u hadisu, jer dostanom hadisu da je Ebu Hureyre radijallahu ta'ala bio od Allahovog poslanika alihi salatu oslam zadužen za čuvanje sadake, za čuvanje zekata. Dakle, skladište, magacin gdje se skladištio zekat, sadaka i ostalo i poslije se iz njega dijelilo potrebnima. Jedno vrijeme za čuvanje tog skladišta, tog magacina bio je zadužen Ebu Hureyre radijallahu ta'ala. Pa je njemu dok je čuvao tri noći uzastopno dolazio kradljivac. Dolazio kradljivac da ukrade nešto od tog imetka, tog zekata i sadake. I svaki puta ga je hvatao Ebu Hureyre radijallahu ta'ala. Međutim, prvo večer kada, kada ga je uhvatio, On se požalio, rekao je da je siromašan, da ima ogromnu porodicu, da teško živi, preživljava, pa ga Ebu Hurair radijallahu talam pustio. Smilovao se i pustio. Međutim, sutradan ujutro, Allahov poslanik alihi salatu eslam pitao je Ebu Horeiru šta je uradio tvoj sinošnji kradljivac. Kako si ti postupio prema njemu? Ebu Hureyre. Pa ga je Ebu Hureyre obavijestio da ga je pustio, sažalio se, a poslanik Alehi salatu eslam je rekao, on te je slagao i vratit se opet, da znaš. Pa je tako bilo i drugu večer, I treću večer, kada je opet počeo da se pravda, Ebu Hureyre radijallahu talan rekao je nema više pravdanja, sada te vodim Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam Nakon toga mu je rekao kradljivac, nemoj me živ bio voditi poslaniku. Ne vodi me Allahovom poslaniku. Ja ću te podučiti nečemu što ako to budeš radio, praktikovao, toga se pridržavao, osjetit ćeš veliko dobro. Imaćeš veliki hajr u svome životu. Nemoj nikada da legneš na veče, a da ne proučiš ajetul kursi. Ako proučiš na veče kada legneš ajetul kursi, od Allaha će ti doći čuvar. Allah će poslati meleka koji će te čuvati sve dok ne osvaniš. Pa ga je Ebu Hureyre radijallahu talam pustio zbog te koristi kojom ga je okoristio. Ujutro Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam obavijestio je Ebu Hureyru da je to bio šeitan. Da je to bio šeitan u ljudskom liku. I da ga je on podučio toj ajetul kursi. Rekao je poslanik alihi salatu wasalam, doista on mnogo laže, ali ti je sada rekao istinu. Doista on mnogo laže. Innehu kezzub. Doista on mnogo laže, ali ti je rekao po ovom pitanju istinu. Doista ko na večer prouči ajetul kursiju, Allah subhanahu wa ta'ala će mu poslati čuvara koji će ga štititi, melek čuvar koji će ga štititi sve dok ne, sve dok ne osvane i neće mu se moći približiti nikako, nikako šeitan. Zatim zasigurno da učimo dovu za bereket. Kada vidimo nešto što nas zadivljuje, dakle ovo trebamo učiti i mi, a ovom propisu trebali bismo podučiti i druge. Naročito dakle one osobe za koje postoji mišljenje ili pravovladava mišljenje pogotovo da su one urokljive, odnosno da one uriču druge osobe. Da im je Allah subhanahu wa ta'ala tako dao, ukoliko pogledaju nekoga i nešto progovore vezano za njega ili njegov imetak, da će biti urečeni. Pa takve osobe trebamo podučiti, a i mi sami trebamo kada vidimo nešto lijepo, kada nas nešto zadivi, da kažemo maša Allah, la hawla u la quvete illa billah, barakallahu leke, Baraka alejk i slično. Allah te blagoslovio, maša Allah, nema snage ni ti moći osim sa Allahom subhanahu wa ta'ala da tražimo dakle bereketa od Allaha subhanahu wa ta'ala za dotičnu osobu ili njen imeta koji nas je koji nas je zadivio. Poznato nam je u hadisu Suhejla eh, Sehla ibn Huneifa, da ga je Amir ibn Rabija vidio kako se kupa dopasa otkriven, gore, kako se posipa po svome tijelu, pa mu se Amir ibn Rebija zadivio, rekavši do sada nisam vidio tako lijepe kože, lijepog insana i Sehl ibn Huneif je odmah pao u nesvijest. Kada je Allahov poslanik alihi salatu wasalam saznao za to, rekao je Amiru ibn Rebiji zašto ubijate svoju braću? Zašto kada ga kada si ga vidio, zašto nisi rekao, maša Allah, Zašto nisi rekao te barak Allah? Zašto nisi rekao Allahume barik ali, Allahu moj, podari mu blagoslova u tome, podari mu bereketa u tome, blagoslovi ga i slično. Dakle, Onaj koji vidi nešto što ga zadivljuje, neka ne kaže u, jest lijepo, jest vidi ovo, vidi ono, već neka kaže maša Allah, la haula la kuvete illa, illa billa. Također preporučuje se da se izgovori tekbir, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, tri puta, jer kada čovjek vidi nešto što ga zadivljuje, dakle to biva nešto veliko, nešto posebno kod njega u njegovim očima, međutim tada se preporučuje da se izgovori Allahu ekber, Allah je najveći, dakle Allah je to dao. Ako je to lijepo, Allah subhanahu wa ta'ala još ljepši. Allah subhanahu wa ta'ala je najljepši i on daje drugima, svim drugim stvorenjima jeli, ljepotu. Pa tada dakle preporučuje se da se kaže Allahu, Allahu akbar. Kao što rekao Maša Allah, la hawla wa la kuvete illa billah, kako se ispomnije u suri al kahf eh, kazivanje o dvojici prijatelja, jedan od njih je bio imućan, a drugi je bio siromašan, pa su jednog dana ušli u vinograd, ušli u baštu tog imućnog, pa se taj imućni zadivio, nije spomenuo Allaha, već se zadivio svojoj bašti, plodovima u njoj i slično, pa mu je ovaj siromah koji je bio vjernik rekao, a zašto kada si ušao nisi rekao, maša Allah, la kuvete illa billah, maša Allah, bit onako kako Allah da, doista nema snage osim sa Allahom. Allah je to dao tako da bude plodno, da bude lijepo, da rađa i slično. To biva samo sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Ubrzo nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala je dao nevrijeme i bašta imućnog je opustošena, ostala bez tih velikih plodova. Zatim zasigurno traženje zaštite kod Allaha subhanahu wa ta'ala upočivanje dove Allahu subhanahu wa ta'ala danas zaštiti od urokljivca ukoliko se sazna za osobu da uriče, da njen pogled ili njene riječi doista imaju djelovanje na druge ljude, onda da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od takve, takve osobe. A, kako rekoh malo prije, najbolje su u tu svrhu kuranske i hadijske dove kuranske hadijske dove, odnosno kuranske sure, kuranski ajeti koji su došli u tom cilju poput sura Kul a'udhu bi rabbil felak i Kul a'udhu bi rabbin nas, jer svakako narošto u suri Kul a'udhu jeli, bi rabbil felak spominje se taj zavidnik koji zavidi, odnosno osoba koja uriče u min šerri hasidini i da hased i zla zavidnika kada zavidi. Spominje se u hadisu Ebu Seide al-Hudrija radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik alihi salatu sam tražio zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'ala od džinskog pogleda i od ljudskog pogleda, dakle od uroka, ali kada su objavljene ove dvije sure kul a'udhu bi rabbil felak i kul a'udhu bi rabbi nas, da je onda učio samo te sure u tu svrhu. Svakako, da bismo se zaštitili osoba koje uriču, trebamo upozoravati na njih. Ukoliko se sazna, a može se saznati kroz određene simptome, takve osobe, dakle, one koje uriču, rijetko spominju Allah, mnogo spominju Dunjaluk, mnogo spominju imetak, priželjkuju taj imetak. Kada vide kod nekoga imetak, onda ne spominju Allaha subhanahu wa ta'ala, već dakle govore jeli čude se, dive se tome. Ili jeli zure, gledaju, ne smeću svojih očiju sa tog imetka i slično. Nezadovoljni su Allahom odredbom, stalno govore kako nemaju i slično, a kako drugi imaju. To su otprilike simptomi. Pogotovo ukoliko nakon takvih riječi dođe do nazadovanja kod nekoga, koji je imao i metka ili oboli taj i slično, onda dakle može, može da se sumnja na takve, na takve osobe. Pogotovo dakle ukoliko to bude u užem krugu, ako se radi o dvojici, trojici ljudi sjede zajedno i jedan se divi drugome, ne spominjući Allaha subhanahu wa ta'ala i ubrzo nakon toga taj drugi oboli ili krenemo što kažu nizbrdo, onda dakle može se osnovano sumnjati na ovu, na ovu prvu osobu. Ili ako osoba sama kaže da je doista ona takva, da može da uriče svojim očima ili svojim riječima druge, druge osobe, onda treba na takvu osobu upozoravati i treba takvu osobu izbjegavati što je god moguće više. Čak naši prethodnici su govorili da bi e, gradonačelnik, dakle onaj koji je odgovoran za jedno mjesto, ukoliko u tom mjestu postoji takva osoba, da bi trebao je sklonuti od drugih ljudi i sve joj obezbijediti što god joj treba, ali da takva osoba ne izlazi među ljude i da im svojim urokom ne nanosi, ne nanosi štetu. Svakako i mi trebali bismo skrivati svoju ljepotu, trebali bismo skrivati svoj imetak, mnogo ga ne pokazivati pred drugima, jer između tih drugih mogu da budu osobe koje uriču. Pa se prenosi jedne prilike da je Osman radijallahu talan, treći halifa Allahovog poslanika alihi salatu sam vidio dječačića, vidio momčića, je li izuzetno lijepog. Pa je rekao, obojite mu ovu ovdje rupicu na bradi. Vidio momčića, dječačića, pa mu je rekao, obojite mu rupicu na bradi. Neka ne bude tako lijep, da ga ljudi ne bi uricali. Dakle, da ljudi skrenu svoj pogled sa njegovog lica, da gledaju u tu tačku garavu na, na bradi. Dakle, ovo je samo jedan od puteva, načina, razloga kako se zaštititi. A ako Allah subhanahu wa ta'ala ne zaštiti, onda zasigurno ništa nas i ne može zaštititi. Zatim također učenjaci preporučuju da se takvim osobama za koje se zna ipak da su urokljive, ako se miješaju među nama, dakle osobe koje uriču, ako se miješaju među nama, onda da im se dadne ono što tražu. Ono što traže takve osobe da im se dadne, da im se dadne od imetka, da im se hizmeti i da ne bi poželili tvoje. Neka imaju, neka imaju i previše da ne bi gledali u tuđi imetak i uricali, uricali tuđi imetak. I svakako, kao kod skrivanja imetka, treba skrivati i svoje planove treba skrivati svoje potrebe. Mnogo ne treba pričati drugima šta si naumio u budućnosti da radiš, da ostvariš, da postigneš i slično. Kao što je došlo u hadisu da je rekao poslanik alihi salatu wasalam pomozite se skrivanjem u uspješnom obavljanju svojih potreba jer doista svako ko uživa neku blagodat ima i onoga koji mu na toj blagodati zavidi. Nema ni jednog od vas da uživate neku blagodat, a da nema drugog da ti zavidi na toj, na toj blagodati. Kako se liječiti od uroka? Ukoliko shvatimo, primijetimo, zaključimo da smo urečeni. Kako se liječiti od uroka? Postoje dva načina. Ukoliko se zna koja osoba je urekla nas ili nekoga od naših. Onda od takve osobe se traži, dakle ukoliko se pouzdano zna, sazna da je ta osoba urekla, onda se od te osobe traži da se ili abdesti ili okupa, međutim da se ta voda od abdesta ili kupanja sva sačuva. Dakle, ili da se začepi kada ili da se u nekoj većoj banji kupa ili abdesti i da se ta voda sačuva. Dakle, da se kupa, sapere cijelo svoje tijelo ili da se abdesti onako kako se abdesti za namaz, međutim da se sva ta voda sačuva, da se sva ta voda zadrži. A onda da se ta voda prospe po oboljeloj osobi. Upravo na ovakav način ispominje se da kada je Amir ibn Rabija urekao Sehla ibn Huneifa, dakle dvojica ashaba, kada je Amir ibn Rabija vidio Sehla ibn Huneifa kako se kupa i kako je re, kada je rekao nisam vidio ljepše kože, ljepšeg insana do sada, taj je upao u nesvijest. Nakon toga pitao je Allahov poslanika alihi salatu salam, sumnjate li na nekoga? Da li sumnjate na nekoga da je urekao sehla, pa rekli su vidjeli, vidjeli smo Amira kako je prošao i kako je rekao te riječi. Zatim poslanik alihi salatu sam zatražio je Amira da dođe i da se, da se abdesti. Da se abdesti i ta voda se s, s, sačuvala ili zadržala i onda se nasehla, prosula. Preporučuje se da se pospe ukoliko osoba može da ustane, da sjedi, da stoji i slično, da se prospe sa traga. Ali ako osoba leži, ne može da dođe sebi, spominje se dakle Sehl ibn Hunayf je ležao, nije malte ne davao nikakve tragove života, pa je prosuta ta voda po njemu i on je ustao kao da prije toga je bio nesvješćen, ustao je dakle i ništa se nije primjećivalo njemu, na njemu od bolesti. Dakle, kao da se ništa i nije desilo. Na ovakav način se liječi urok ukoliko se zna pouzdano koja osoba je urekla nas ili nekoga od naših bližnjih. Ukoliko se ne zna, ne zna se, bili smo na velikom skupu, odjedan put promijenilo se naše stanje i metak i ostalo, onda se uči i šerijatska rukja, odnosno uče se određeni kuranski ajeti i određene kuranske sure, zikrovi, dove Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, za izliječenje. A to je otprilike na neki način univerzalna ta rukja. Univerzalna rukja, dakle, koja se uči i za sihr, koja se uči i za džinski, džinski napad i lijepo preporučeno je učiti tu rukju i prije nego li se, prije nego li se oboli od uroka sihra ili, ili sličnog. Dakle, na ova dva načina se liječi. Ukoliko znamo koja je osoba urekla bolesnog, onda straži se od nje da se okupa ili abdesti, da na sve moguće načine se, dakle, dobije ta voda počesto te osobe ne priznaju, negoduju i slično, dakle trebalo bi kod islamskih učenjaka postoji razilaženje. Oni kažu da je to obaveza, da mora, narošto dakle ukoliko je bolesnik njegov život doveden u pitanje. Od uroka se može umrijeti. Pa dakle onda treba i kako insistirati od te osobe da se okupa ili da se abdesti, da se dakle dobije ta voda i da se prospe po bolesniku. A ako se ne zna, ne zna se ko je to mogao ureći našeg bolesnog, onda mu se uči rukja, odnosno kuranske sure i kuranski ajeti koji imaju e, značenje traženja zašte kod Allaha subhanahu wa ta'ala i lijeka od Allaha subhanahu wa ta'ala za dotičnu bolest. Ako Bog da u našoj narodnoj emisiji govorimo o toj drugoj, nažalost, nažalost, uveliko proširenoj pojavi bolesti među nama, a to je dakle sihr,